to symposion hotan paras ke was de tai symposion deipnon epite na trapesdan tapetes kai othone epitisentai apo ton tu trikliniu stroteron hoi kyklus kochliaria machairidas meta dikranon ek arton meta halodocheiu epitiseasi ta edesmata en pinaxi to artokreas en masdonomio prosferetai hoi dai tuones popou estiatoros eisegmenoi niptontai tas heiras ek tu heironiptru e prochu hyper tu aponiptru e lekanes apomasantai te to heiron maktroe eita cathis dusi e fedron. Ho trapes do comos, dai tros, diascisdei ta edesmata, cae diamerisdei. E poptois, metaxu ton opton, ta embammata en paropsidiois paracacistantai. Ho oinocos, en hei to mesu ec procoidos, e cansaru, e lagunu eis scufus kai pomata huala ha en abaci esti kai oregei toi diatumoni hos tois estiatorsi propinei